Спокійно встав великий князь за столу, кивнув на Романа і на і по хвилині всі три ступали темною доріжкою до ряду кораблів при березі. Анастаса, чи ти готов їхати зі мною? Я те саме бажав тобі порадити, милостивий, не жди на війську, а їдь. Чому ж то при війську завжди безпечніше? У нас ні, усміхнувся Анастас. У війську забагато мечів, ножів та на все готових горлорізів. Меч ніж налякають мене тільки те, чого ти не сказав, хоч і мав на думці. Возьми, князю, гребців із дромонів, між ними багато полян та болгари, болгари радо послужать тобі. Не гребли б сліпі веслом би, якби не месть видющих. Не поневолило б їх плем'я Святослава, а так, а так, освободить їх рука Святославича, закінчив Анастас. Третього ранку. Після кривавого розгрому варди Фоки низький та довгий човен опливав царгородський фарос при в'їзді у Золотий Ріг. Якби не те, що напереді судна не було зміїної голови, кожний пізнав би вмить, що це варязький човен. Плавці залишили за собою Буколеон, Порфіреон, Софію, Гіподром, Фарос, і човен в'їхав у Золотий Ріг. Тут було гаймірніше, бо з передміських садів і хуторів їхали у вічний город цілі валки возів, візків, теліг, в'ючних тварин та цілі полки навантажених мішками людей. Вони везли і несли м'ясо, хліб, городину, рибу та всіляку поживу, якої потребує щодня велике місто. У двох місцях Золотого Рога два великі пороми перевозили приїжджих на той бік, а дві брами стояли навстіж. На узбережжі вартові в кольчугах, круглих римських шоломах з великими щитами та не надто довгими списами берегли ворота. Та ні залога, ні перекупні, ні приворітники не звертали уваги на судно Володимира. Всі гадали, що хтось з руських гречників їздив на ніч ловити рибу, бо спори тепер вертається без перешкоди допливли до Влахерну, якого копули й тераси в освітленні ранку видавалися казковими замками арабських оповідачів. В кінці очам плавців показалися потрійні стіни кесаря Теодосія, а за ними передмістя святого Мами, де була церква ієромонаха Анфімія. День і ніч хильцем нишком крутилися у пристані простоволосі, у можицькі нагортки одіті греки з хитрим поглядом чорних очей і швидкими рухами. У кожного за пазухою був свисток, звук якого доходив до городських воріт. Були це військові урядовці, які стежили за кожним підозрілим рухом між гістьми та остерігали залогу столиці. Закрили це князю, сказав Анастас, показуючи на них. Навіщо здивувався князь? Ті люди на березі це дефекта. Анастас видобув із затоніки дві вузенькі наліпки, помазані риб'ячим клеєм, звохчив їх, підтягнув у двох місцях шкіру лиця і приклеїв наліпками так, що все лице змінило вигляд. З круглого до Малі повні уста розтягнулися від уха до уха та стали тонкі, наче у старого скнари. Опісля зачесав волосся на скроні, щоб закрити наліпки, і глибоко насунув на очі повстяний капелюх. Аж у такій подобі я зможу бути там, де схочу. Так, будеш і побачиш усе, та напхайши собі щелепи ганчіркою під'яжи голову і насунь на чоло ось це. То подав йому плетену з вовни шапку, грибувати верх, якої нависав на лице, ніби ока пшолома. А ти, Романе, кинь шолом і спис, розв'яжи волосся, меч заховай під пашем звичайного грибця та бери в руки весло. За хвилину всі, наче гурт скромних купців, попрямували у церкву святого Мами. Люди префекта гляділи на них хвилину, але не помітили на них нічого незвичайного. Коли ті роси йшли до церкви, то це доказ, що були Христової віри, отже, не були небезпечні. Анна. Володимир увійшов у Царгород як купець гречник із помічниками та посередником греком і одержав на це при брамі значок. Від часу Святославових воїн годі було крадькома перелізти через потрійні заворола Теодозія, бо всі щерби у стінах направлено, а біля всіх ворітих вірток на вежах стояли варти. Ціла юрба провідників накинулися на прибулих, як тільки вони перейшли третю лінію укріплень. Одні допитувались, що купець має на продаж другий, що бажає купити. Інші викрикували ціну шкір, меду, воску, рибу, череді, поволок, вина, зброї та сукна. Зразу повернули всі три мужі ліворуч, де у напівкруглому виступі здіймалася церква Влахеронської Богородиці, за нею палата, а при самих укріпленнях та над золотим рогом чудові сади. У півтіні церкви серед хмар кадила Анастас залишив обох товаришів, а сам вийшов на площу, де всілякі перекупні продавали пражений біб, горох, дрібну рибу, коржі з медом та овочі. Ще вночі наспілася довістка про розгром варди фоки між сестом та обідом, і захоплені оклики зустрічали герольдів городського префекта, які звіщали народові, що за наказом боголюбивих імператорів дружина князя та розкидів розбила вороховників. Коли тільки втихли його кличники, почались розмови. Перший голос мали прихильники Македонського дому, які прославляли премудрість панів світу, царів Сходу і Заходу, що зуміли недавнього ворога повернути у вірного союзника.